sanajansia Pa wonngan Aingbunga poi di Sirrikbarengan tapi ngalampakan gitu pinge buktiikan adil di negara dihukum gantung siapa Hai takdir dihukumgantung eh pungeraan yuk teunghana anak Ainggris di padaianang terjadi dimpat kalau laut anaking Jakarta rummpat kampat Ka kan doma Ay putra Keneh laluejo <laughs>

than cur Nuharang Marga satwa dis sarada manuk gede manukletik pas lir kembang-kembang warna warni di papai Semalar pantes Hai harenghenaku dedengeandina waktu ayeak dipusir day Wa Ti kurang poho bodohanga hmm? malah nan mah kurang din nga jalanken roda pemerintahan teh jika nama lobat teingker kappentingan diri pribadinya

ngan mangkong Katai itu dibandkan bongan hirup probang bohong pas ini itu dijadin Bangkong di Kongng-korong pujang Ka ngajingjing camti bongan hirup robang bokong je nga bohong titukang ka janji itu bisa nepati takak Poci Bangko lan Hai kajjadian naon dipusir Hai kajjadian Nanate pusaka negara lambang keagagungan negara Amarta aya Nuiwa yang layang jamu sekali Musa ayandungiwa itu buah-bo ulahwakanyalah ke bangsatapangna berenpangna umawa bu-bo layangmu sekali musa be diin isi mungkul dipangplanken muungkul so orang udah bukan nya ta naon Arinak layang jammu kalimusadak lambang ten ayat 5 perkawis nyata pansa Dharma Dharmanuka hijjin percaya kan kagungan tak lamun mudahgen percaya kan kagungan saha nukagungan urang teh angin ukagungan orang sadaya Allah jenngan na yakin percaana yakin temangm untuk hmm, yakin yakin namun yakin jeng temangang percayakan ukagungan ingat Anjena maha sagalana ma uninga ma tinggalali hujan hingga lengkah wujud manusia karena utak naati uningun kunaon atau siok bara rohhowai baah-bowa Iilah yang jauh sekali Musa dalam bangkaan negara ayahndungiwate ngan ukur dijinin lambangungkul ngan ukur dijin seremonial wungkul ngan ukur di kenungku diugagang nanginglika wengi Rebotengah hmm. weng teh aya lebet Kakaraton Amarta mulang Karaton teh segala di Gemo reng eta cepot anakaknya kakang Semar Ba oh, jadi narosken daun bilih jurik anu nyiiliwururi setan Sumamah kelong anu newo-newou bakal dudomaken antara pamimpin Jing raat

Hai nanging Hai A tehnda aya wartos tin ngalah sulu siceppo sanes mulang satutu maritis tapi lebet kalauweng tibrasara-n paling tidul di melihathan pun lancek maka Ka Bima paranto diayun apruparupkan muda-mudak sicepotes

bara bulan tapi kenu maling tapi merenan tangtu naoge Kuunggaliliwatan hela pemeriksa Ka kunsi cepot menang hukuman anh berat jiji bukti dua pengapatuan tilusaksi sanaos anak Semar sanaos Pawongan aikalakuan gitu ma kaula maka berat hukuman anak tak heek jalanlankan labun hayang Yahoo asliasipot tanya ahli sabab niah ahli sahresna sababtarasmah Boga Gamar lupian bogakala nya tak bas bisa ningali sah nusa bener aduh ya Gat kaca Allah diti hidupmah susu oleh Bapak hidup anu keneangan sice saya pemainnya wayah dalam ayeak badka negara luarwati Ruina bad naroskenmaku Ruinaeh badgjugkan negara luarwati nepangan rakabatara bra mudah-mudahan angsal nama rampung Dau tas pangan dika berasa Gago kacalong pemen Hai way nawe kasep Yte lambang kagungan negara tehji titip pantiruhun rang perlu diteangan di malam nahetafote malingnate ayayanunita sasat buburutaliiti lamunpangiku

yakin bakal kontak karena hat tak udahda emang kuda pusaka tutunggangan dewa sofarta Kapbanya kuda teh ne Kayena bisa dicalukan dimana perlu gerapindah tadi urang calukan kuang sayapo Arjuna panengapan dawarafaksi dakap seep Portugalgal mateni pebahanan satuurdriur raning obat li angan-angan sirbudi cipta rasanyaeta ngagunakenpanggupai rasa nggakguna pemanah rasa atau temus Khirarba Puspa Hai Uyna Jerehemsraudada dengeken kata beu udah Hara Puspa tahulah rekat nga gunken anjin sabab anjin bisa ngapung supaya lewih Hai gan sang ngajukgjug negara luar tim mental datang kar Hai hatinya naftu putra Temang Tetera mi warang ngair mar mah Teung simaraaban mau usaha maneh nawe Araba Pupa nemalan Mu urangkulan bag Kaula ditna Jugg negara luarwati panangan terken hay buru-buru an terken Araba Pu pisantos hebat udah luar biasa hmm, Hampuraarbapus pahampurando hmm. hammpua jadijaan kuma tadipan di bere-beja tek itu ikda tekaan telan anullian mahmunun manun namun lain domba kuda paman di

padahal hijihiji Nagara anugabogaan lambang Kagungangara T Linintang Ti amarrta ah, tapi pe pemerintah teh kawas kacang lupa kulitnyaca <laughs> pikir ke pisan mertahankan budaya-buday nuaya diurang dan saya mungkin hari budaya T aya patula Fatali najeng peradaban budaya urang terus diluliluli budaya dengan asub ke urang tuh bisa nyaring de uh filter itu tema mala dodo tinggal tuh era menyebut reformasidah salah kaprah atau dari reformasi kembali formasi Kaasa manuk kening manukayo rebuan diluhur ngo ini Ayya kelompok Numisya tak balik dewi tak karena etak karena kelompok lu gede taketa disebut nah reformasi kembali ke semula kemudian

pos di lapang Trikarya Suka Mukti kacamatan Sukawenning Garut warga besar iposka ikatan pemuda-pemudi ojek suka wening anu bisa sepuhankuba Yana sibli anupu teknik <laughs> gawe bareng sarang PT gudang garam an disisiepuhanku Bapak Yuyu binararagamie Eling maulud Nabi jungjunan urang Nabi Bessar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Hai lainmieing lahir naungkutah anukuru dipil Eling Unga menit gah detik-tek anu dipil lahir kuna Nabi naon nyaeta DPDP enap asor tawadok nyaahan dehanwalaasan asihan daiik nulung kan butuh daiik nalang kan susah ngajahit telumdang labu mereknyaangan poieta lahirku nabi Eling menit salamet taj lemak itu Bakkti sosial nyepitan mass anusna 148 murangkali 200 200 genp 250 genp I salah nulis mudah-mudahan anu disepitan murangkali seyana C jadi Jami Anusyaroleh amin tugas mulia tukang ojek Serayanajang Yusua geng milik salat dunyana salat akhiratna boh kula warga boh putra-putra hmm? bakal luwi harenghengcingwas pada waktu-waktu Ayena kurangrang jadi bangsa tekapan tepayaan kagetrik Celtik Bro Kagoretikwangunan anugebes aya diruk musyawarah mukat teh hayangnya budaya Lm Lm

ibadah lupapang alus-allus nate maraban anak pamajikankurezeki Nuhalaw di rumahtangga mikiran ke keterangan depan Kitu atiwa ati urusul Amingku kaitu namamunrang beneng ceweng balik deK Allah hartnate bulutdujiwi

gitu hirup jadiang Batur tinggal ia diayun rongton pikar regre sepuh An murangkali pemuda pemudi ngalutngengkui ngabanutngemat-matnya tangpinang merbayaksa

ang Batur kasyurupan kujurik atau urang kasyurupankurahmat pitulung Allah surrup dimana urang kasyurupan teh tidak pegaweian bakas surrup Bo ngomong nateteadna ucapna lempah tesurupedah eh, kasurupan kurrahmat pitulung ah Allah tuh elingnya maulud Nabi urangkasurupan kuelmu Allah bikudrotlah birrodatlah udah u mau wujud pos orang kurang meminang kasemahan wujud de kasemahankula lapar kasemahanku hayang kasemahan kumu kehanaankutuuh kubutuh Chan bulah ditunak kasemahan ku

benar tete ngomongtete salahlah mikiran roti turnya roti duitnya pakai mumo bisaing dewek menyambung wa agama tecing nyep mau dipilulaaan urang memelaan agama Sy teruh kurang cincyamet dibelaan ku agama agama menyelamatkan keiddunyaPK da mau obbyeknyanya lamun-rang dibelaan ku agama takhirrup tebak Aguna sirkapentingan negara bangsa hirukna beraga gabungan hirupna beraga tuh antiriwo cintadak

tapak Quran ayat tanda-tanda keagungan genep rebu genep rat geneppul genep ayat hampir 8755 ayat anu tumtungnakmun maneh mikirmah atau untuk orang-orang yang berpikir tuh nah orang aturan

lolong- onaman sobda kan usaha bent akuquakelan ampunnyabenar lolongaan Pak iring-irringreka kotak maksud- usaha lulolong diharp bawa itu mulolong tukangundang karena taktak Nuharep maklum jalan di kampung ung Karing ke Digawin oh,

lutak lamun lolongku agama moon agamaan di diri hiruk tebakan netek semlek nijakk sempla itu salah gilah tuh lumata kakiai kajenganante ulahja rawuhandetanornya milu kacaangan kurang kakiai Kajengan lo jadi panna ayah wayang golek teh lantaran Kyai cara menyebarkan agama Islam itu sejarah nanya ayaah dagang kitab bramayana ma berata pakai alat di zaman animisme dinamismenya

ang menyatikbau juri cekwa ayaah dari selera je beda-bedayakur anu resep kamu seleranya bo karena rasa bo karena Iru karena panemppo terep Jawaang selera tidak gampang dan maksa

du genanguh gamelan kenang ru kudus surruh T kudu nga gigi sanajan beda-beda ayeuna bonang tukang peking bisangebonang peking bonang genergampang kenang ketuk perbaban beda-beda tetapi dimana guys burung secara rela nga lagu disebut nah ngalahna maka itukadang surug nga gigi coba kamu Sharon Larasnate Mataram Sharon Nuhiji Shalenro Kenang kemana karep patkan Bonang pun diuihopte TVKB ya tuh goge protes di dalamja ke roda pemerintahan tesdatik itu a-ahutan hirup de ter surruh panas coba di demo cu surrup patuh diharp seperti dalamgumantung karena surra nu ditukang tuh biasa kemana Arabepnya ya barang Tá Ki kijirandinawi pekojaan di muara gerejawawa Dadi muara apa apa dadi mau itu Numata palama dis desae barukira ngoge sapraptane puni Raden Gatot Kaca semedia tuminak ingat jadi Jermatat jahat juraga enggakurkan semmahuran raun

lah jadi bagus uap sanajansia Paongan airingbunga poi diritabarengan tapi ngalampaahkan kita pikirngebuktikan adil di negara dihukum ke kantung siapa ini

啊。

Kapan tadiG pberangkatan tekernagara terbangsa bangsa I bangsakuringnyaritanyalurkan aspirasi teh merenan daun dipendkawa izin tak itu aja dumeh sampeian dan

pu cagur nyari di awak sekali ewangnya biasanyapanunungan so dipencetan kuwek dewek dipencetanya cagurngkatuk pijet Hai ah. Godyo dibuntang dibanting koing te Hai Hai lebih di yang ya akumadinyawe sama Hai pengan wanitani-wani semu

re Buken tekad Chandra bulankiraang KhtT cangken Mircaang bulan opat melascaang Pang na rawangan tegeng jeung temalekmeuk, kalimahjang jawakan tema hati putih caha heran nuherangshabdaning Allah burung mancur Idalah nun guststi nada Padang ati tungtung hati burung tanding damarhurung moncorong tanding sarengenge ke dia bulan opat pelaacakng Pang ngerawangannya lain do aja

tetap gerakan hal ngampi dibigang itu dewek-bek ngarontok manenanga gajang gua dampmpa suku karena dada baru ngacang kalluhur Wauhmund Depok dewek ngelos hmm. so tapigara cucurungan ke batuuhh nyeri na takut de juga yang Syih yangcuriit yang daharko bojinyi oh. ayo oh, me latihan terus saya yangdas begitu <laughs> so si

Beraja Musti beraja Kapal matang dan tahu Sesa Sabta Parugu Bajingiring Tapak Nengala Udang siap Alah <coughs> Hebat agar Waduh Nepi kata kerel kerel Hebatnya Lain hebat Kalau begitu kaya jidil Tuh Murora Muji ini

Eh, tanda-tanda keagungan Allah Allah maha digara gede dibut menmpu lu lu anak bapak nalamru udah nih

asal syarat kita buru-buru pulang gendde bad dan negara ulah mangeran saliantika Allah ulah mentah salyantika Allah sokbeja penbuka ca ya Pangeran sok penta kayaknya

likaingangan Tirta Banyu Tirta Tirta suci Tirta Pawidra Aing di tengah laututan nepika Jogo jeng orangai nepiing pan diriing serangan in buru-buru pura cagur Gun ada kaing balik

syarat nanya dari makan karena kesalahan karena kecambongan Anjr rumahsasasa tobat page salah pelura tanpagara namunmun gabbunggaan Elmu wirid keula

komppun Gustieta ilmungekak itu hebatnya elmu naontiktikuku di dunia May ilmukibak di dunia lir ibarat kuranglanomken Curug kalauutan bas Curug teh tak ilmu di duniates itu siapa Curug yang jauh gar

aya manunga antara pemerintah jeng raat salekah Syk sakawawajibanbungkutanmunghirup sewangsewangan lepas tidak sabungkutan Mu pangijeng ketenangan Tantu maka Pangije hanjuran-hancuran. wujudkan kemanannyailah yang jabus kuingi Jokot supaya manualla di pegan-ki itukahang deh antar pemerintah raatnya bang kesatuan yang persatuan Anj salah kapal darii sangngka bangsa yagala-negaran

ko an Waduh Hai pokoknyadina waktu akhirnyanya jangan banyak petaransan nanti kesaynya jadi beuang up itu cara naos satu

kalakuan selenting bahwa angin kolepat bahwa ning kilat beja tidak menang dipercaya pelaporan Na Arjuna pangahing pandawa cena di ama ayah kejadian yan jabus kalimu saddak lambang kagungan negara oh. hmm. eta laporan ku kaula tewaka dipercaya sabab kalan dipian anu di Napian

di Karaton Amarrta jengs mana inilah Abdiungkul di bawah salah eh, yang jabut sekaligus ada dibantu ayaah bukti aya mana mu sekali diban oh. <laughs> bukti ke saya pengakuan maneh rumah saya koto

hukum na nyokot barang Batur teBbeja tur di Pibanlaheta hukum mauo maling mali rumah sak manmali tapi rumah nyokotos Abong nubodo Abong lu pinter

banding kumana naikbanding Hai update melihat rokoknate nyambung karenameli rokok danguuhmelirokok gudagara merah buktikan merahmu gitu

sesyaratan dana sartu pikat atas Nambi pun Bojo diimah Sy diimahjikan isuk jar minum Syrengnakuringdak bala-bala ingat ayaah udsimkuring dinasyah

dipond hehehesangka Syakaku pudang ceman ada bukan undungan hampang lenya Widian rakabatara namanya kurangpondaran mana atas Santokadangnger karena membun jadi tetap petete muawak dibikin lain dijual bak

Nah pandangan anjen kaulah ucing? Kadang-kadang jadi ucing. Nah pandangan mana kaulah bagong? Kadang-kadang manusia teh ahlak bagong dipakai. Nah, mana bisa nyarita itu?

-kadang jadi badjing bajinyancat lagu menah lagu bajing loncat Jelemahwasjing kasjing loncatan dimana korupsi menenak diudaka itu dilonak jadi Kidul diuda Kidul manenaknya dibelah wetan disebut kucing-mucingannda puguh kucingan dan

Diandra Katara akan mikir sokyaaya munaonuh ilmu ah, tunggu di ini hipodran nyingkah tidak artis Sy Fsm mananyiingkah

Arjuna Panengapannawang ngabar pusya sasat asta Jing Abaai ditugal diang pigang perang weju Jago Temak oh, murid doorna nomor hiji nomor hiji pisana nama murid doornata Mulia hari Asep Muya cucu pulang

bunang buti mu Na kapal Bahmana eh, buti Pajar pitulung Allah teh cena padahal Anjena Fars sasyauran ngalangkungan Firmana di mana wa maneh ayaahmawa eling Ka kami kamiling kemana naon sabab sa kodrat ki rodadat aya di dewek ressak pengawasan nang saja bakna ngan dewek kebuka naon-naon kekawasaan Allah depan awasna guys aya di dewek pikiran nana gerak tapi refl jatak jalan 500mah reflek na le Ohning lengan bakal nggak jawab karena pertanyaan cu oh, oh. mata summut makaputuh lain kaputku bola tapi kapput kulpatpat Jalah takbirtah tahlir 40ha di kasiro dikir nutayawaeh likir nem tuh dikir jadi hotel jadi gedong teh hasil adalah likir jawaban leunkadang

baru baruak kes nepi kaki itu jawaban ditertanyakan manusia nepi kamu keberklah yang

Jakung gedeshimarda dibarenngan kubatur-baturna milarian Astra Jinga Si pamaksadananafik ke ngarebut Ila yang jamu Kali Musaada dulu-luur u dulu

baru benang layang jammu sekalimu sadna si cepot Kawa Banga Dina Har kamu menang hadiah menangdorrpres dulu ah, lama-lama apa-apa cahaja mana yang saya akan aada ngaana cepot jalma Manar Amarta Rajarayaatpangmak kaylang Jelmalangsak kajjamak kay saja banyak hartana lain jimatna layang jammu sekalimusyadat di babawakuakarang ke bangsa mana janganpan uangan Aina ke manaprakna Oke kalau bak itu mana karena serangan ah, gampang acak-acak sama saya bala ja Oh nyetak itu dulu ayaah bala ser manalah baraya-baraya

jorok gagabah aduh ai nyebut tespong lalab gaji ha, heeh ha. alah ari nyebut

newbut bupati atasan camat hai nyebut lurah bawaan camat eh, banon mata Hai lengan pandangan tangan suku alat galangkah bete pada Haran untuk alat barngkakan Hai namun nga lagu lagu Mae banget kagak sayawa caca lawakan gampang caca lawakan yang ada nadanya lagu teh cacaakan yang ayah nada eling eling mangngka eliya gampangnya sadar-yadar Mangkaada rumingkan di bumi alam hanya celangka marcap pada Darmawa wayangan baikharmawa wayangan saja Hai malaah

badan anuka temuhan awak yang kaba bawa mudah kritik bisa ngapung anak-anak awang-awang ngawang- pada malam bumbu harus diangan haha kanan-kapkan ada <laughs> nybut bujur pantas <laughs> nyebutkan nyuttataangan pelangkakan air nyebut mau orang lihataihong

lampa heta Astra Jinga dawala diakden gateat itu mari leweng maksat ditepangkan seorang Astra Jinga aya di leweng tiwala Abdi ce ya kejadian atau kau jebak Ka inila ya u melewat tangan air

ran jujur je Saria teh lain di Jelemak mode juangan Gato kacaukujan biji lemah jahat blak-blakan nyaritamu jelas anu temmenktina pagawean jujurtik keak bakal murangan ke dosa ngadeksekna kadar urang rumah sa salah ada jelemahmah sa bener Salilah penting tobatndinya namun yangwala luntur dulur lasas baraaya lengit mencakaki halus halus yangbatangakutan kallakuan gitu melalui hadmod itu akan diolah tadi yakin yakin si cepot salah

ma bisi bis pilihnya ia pulakuan gitu bad pertanggungan jawab Abi jam sabarha diwatnatengah putingntenm satu putih jami jam hiji wengi Rebo kamari Dibo malammis malam nada Abaja pun soreion Barcelona seorang Arjuna Arsena Arsenawala nahCT 200 kampus meninus kampionya <laughs> uh, tobat pun lance bulanwangngimisfan bagian ngaron lain Kapan akan jauh dikuringjeng belum jagong nantitah la mau jagong tinggal dis

ha tinggal itu nga na ja dulu itu Adu diketpot karena aya do naon itu he bbunggu hmm, ayam makhluk itu diurangnya Ayah Nuki itu Regenjen tukang main bola jadi kiper lebih hmm. ke gitu

shohara waana romantika ke kehidupan sahabat berupa-rupa kejadian pastitete numuka denge ratusan jutaan kejadianka ut tepi karena celik kuringnya nurrek tepi berat kemara rane siapa kurang se ini waktu bakal Penangis jeng poi akhir anu- Anunghati pepa mukas a nggak ditingnyawa maut mereni disebutlah kawasreklah langgeng tuhkankil udah lainnya jiwaraga Tucian betka pengaruhan ke urusan Dunyawi lain ulah dudunya dadunya mekuruduangan ikhtiar ulah be jadi dikuru Sider Ten Hirup dunya akhirat apa lahirbatlah

nhau ơi

问你这功夫呢？我呀，啥呀？我呀，我让我们这批主爱我呀！哎，喂啦，喂！嗯，可不给力！哎啦，喜欢，喜欢，喂，我。

bước bữa bữa mà luôn trời ơi

Hai hebat men daun eh? hebat meng jadi goreng ayaah hebat muning baba senyacu Oh papa lain ngomong yangnya eh, ditakis kalau luhurnyabanyuci

terus koco-koco Hai terus baju karenaeka terus badang dari badang sangat フフフフ。

Iya gini gini gini Alah ampun eh. Alah Alah Alah Alah Alah Datang nira tangan demam

Heun aku mah atuh bukan pangabutuh goblok. Wah, bener. Nahina pisan sia ya, teh. Engke lah nang sabar atuh. Lah, sia ya, teh. Kulapang leungeun deui teh. Amin amin teuing ya, ya. Lebih kejam dari membunuh dulu fitnah cebelegung. Nah, syaha nu dipitnah teh sia teh. Hor syaha cenah. nga ru rupa dewekjeng sora dewek nga cepot tehlakuan salah pulang paling layanglain fitnah uh, fitnah la dilinya dihukumang tahun-tahun alatan sile paling layang sekali mu ke rumah fitnah ia masihing dihukum a yang urusan naon

pecah belah antara paming-pinjing rakyat na di Adun makun pihakalurupwangw lepas bengkutan muapanggijeng kesenangan pasti bakalpanggi kehancuran pikir jauh sekalimuji banganajanisah salajan bei beda bersatubak tegu bercerai maluhkucing apa mata penting nasya sekolah penting nah pendidikan kayak gitu bucu baca sanajar mananggaramansya sekolah tanya genonmaU sajama Abeh ketika pentingting informasi berita maca koran jeng saja mana nama wawasan bakal apal U negara politik jeng saja mana lu pula Kabodo jadi bangsa anu bodoh negara jeng bangsa butuhkan sumber daya man manusia berkualitastah seperti si lain hirup pubodo dewek dewe si lain

mua aya tungtu tan naon-naun sabab harttinatet demokratis Pancasilais sabab lamun Kituk bakal dilindungi ke undang-undang jadi profesional yang

nuluken perjuangan u karuh hunte lengan ukur di peLingyatayakali tapi softf terusken perjuangan nana sanajandina alam anu Merrdeka terusken pejuang temken karya-karya terpuji karya anu nyata. liring-liring dumadi sering Kasa pari polate guna berkapentingan negara jeng bangsa sa dia negara jeng bangsa nyaeta pemerintah nah nganyurkan kalau yang mengharapkan masyarakat te Anu berbasis religius kultur je wawasan lingkunganyo tinggal bulah gitu aya tukang Ooj Gu bersatu nepika tugas mulia dilakpsanat penyepitan masa 100100 naontah mata naon bukti binagawe mode gitutete pejuangtan kujalan airinayuuna masa berudapojje ne bisa ngumpul ke Ja pakai ajang sillathim Man Ayu bisa telahhi Wah Insyaallah biasa hifairomah sah Jelmaah resep semicinta karena eta silatirohim maka dipanyangkan umurna jeng gelobaken pikirhu

as maneh di Allah balik makakak Allah bininggung mikiran Nana itu dipikiran dagas jadi hmm. oh, oh. saprap

n yang naon itu maksud tujuan anak yang jamu sekali musa mana yangguru tahu dipasikan kalau itu yang <laughs> sekali gurupe coklatuh

diharapkankuring supaya kumpul antara angkatan bersenjata keamanan Anjsku raja si cepotrayaatmanungalan di penting la buktimanalan antaramimpin pahlawan jeng sejumlah rakyat anu airar di negara sokpot tong susuur gitu buktikan barangnutnya pan Anj mah lain untuk tukang bohong gabohongan diri cara pinnastikersayyan Duman para I Prabuyuira Raja Amartapulihngkasa tobat poiingan Putra ele meninggit

stra Jingga disorotku ummah yakinstra anus siapa panjangci panghia atau pamitnah batur teh dipakai sobar tawakalma batu loncatan pikir ngaronjatkan harkat darajat manehnanya juga fitnah tapi pan Kaang karena ngarojja harkat darajat manehna

pantai-antai tangan ulah rumahyaur tanpa bukur bukti kedinagawe bukti kedinagawe ialah yang jamu sekalipunsadat tehaang dipangklangkenungkul tehaang jadi Seroganmungkul tehayang dimana ngomonngan ukur melaan di lambang Kabumengara itu namanya kabuplase yang At mudah-mudahanang mudah-mudahan hayang pasti hart jadi pemimpindu ngadek ngampibun laksa ketika binahan tak itu bening Kaal maju di negara namunmun guys bener-bener gawe bareng

Pangeran Harina Pangeran parates yen lamun Anjencing Di jalur kami maka kami bakkan nurun ke rupa-uapittulung kemarin anehkin sakit penasti tersayang tuh ia Astrainga memalihantessi horeng Sang Hyang tungga Ramana Semar badranaya Mulang jadi cahaya Kak

maneh sabab Kalah saksi manehing ketuateddosabuyu kurang jarah ba maneh sabab gening eta anu yakin seke sena maneh ba maneh cepot luar biasa yen semart teh lain jelma samanea aya Kakawenngening Semar- Semar Yawinang nong Semar kunjung benar nangka padranya eh. ketupo Taeta jumbul <laughs> ya Uh, alhamdulillah salat ya urang searia mudah-mudahan wauhlah lampahan teh menawi seorangrang menawi ayah pullunganana khusus simpuringpunten sang pihakelepatanman Ali Nunton dington seana mudah-mudahan keselamatan Pro pamitannas bosean san waktuasapangitlah lampahan kurang cekap dia tumang kinetikan sana bari tutup lawang sigotaka